reče gospod, kada sin čovječi dođe u slavi svojoj i svi sveti anđeli s njim, tada će sjesti na presto slave svoje i sabraće se pred njim svi narodi i razlučit će ih jedne od drugih, kao pastir što razlučuje ovce od jaradi i postavit će ovce sa desne strane sebi, a jarad sa lijeve. Tada će reći car onima što mu stoje sa desne strane, hodite blagosloveni oca mojega, primite carstvo koje vam je pripremljeno od postanja svijeta, jer ogladnjeh i dadoste mi da jedem, ožednjeh i poiste me, stranac beja i primiste me, nag beja i ste me, bolestan beja i posjetiste me, u tamnici beja i ste mi, tada ćemo odgovoriti pravednici govoreći, Gospode, kada te vidje smo gladna i krani smo, ili žedna i napoji smo, kad li te vidje smo strance i primi smo, ili naga i odjenu smo, te vidje smo bolesna ili u tamnici i dođo smo ti. I reći će im car odgovarajući, zaista vam kažem, kada, kad učiniste jednome od ove moje najmanje braće, meni učiniste, tada će reći i onima što mu stoje sa lijeve strane, Idite od mene prokleti u oganj vječni, koji je pripremljen djavolu i anđelima njegovim, jer ogladnek i ne doste mi da jedem, ožednjek i ne napojiste me, stranac bejak i ne primiste me, nad bejak i ne odenuste me, bolestani u tamici bejak i ne posetiste me. Tada ćemo odgovoriti i oni govoreći, Gospode, kada te vidje smo gladna ili žedna, ili stranca ili naga ili bolesna u tamici, i ne posluži smo ti. Tada će im odgovoriti govoreći, zaista vam kažem, kad ne učiniste jednome od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste, i ovi će otići u muku vječnu, a pravednici u život vječni. U vrijeme ono doneše roditelji mladenca Isusa u Jerusalim da ga stave pred gospoda kao što je napisano u zakonu gospodnje, da se svako dijete muško koje najprije otvori matericu posveti gospodu i da prinesu žrtvu kao što je rečeno u zakonu gospodnjem dve grlice ili dva golubčića. I gle, bejaše u Jerusalimu čovjek po imenu Simeon, i taj čovjek bješe pravedan i pobožan, koji čekaše utjehu Izrailjevu, i duh sveti bejaše na njemu, i njemu beše duh sveti otkrio, da neće vidjeti smrti dok ne vidi Krista gospodnjega. I duhom vođen dođe u hram i kad unesuše roditelji dijete Isusa da izvaše na njemu ono što je običajeno po zakonu, on ga uze u naručje svoje i blagoslovi Boga i reče, sada otpuštaš u miru slugu svojega gospode, po riječi svojoj, jer vidješe oči moje spasenje Tvoje, koje si ugotovio pred licem sviju naroda, svjetlost da prosvećuje neznabošce i slavu naroda Tvoga Izrailja. A Josif i mati njegova, čuvši se tom, čudivši se tome, što se govoraše o njemu, i blagoslovih Simeon, i reče Mariji, materi njegovoj, gle, ovaj leži da mnoge obori i podigne u Izraelju i da bude znak protiv koga će se govoriti, a i tebi samoj probošće mač dušu, da se otkriju pomisli mnogi srca i beše Ana proročica, čiji Fanuilova, od plemena sirova, već podmakli godina, koja je sedam godina živjela sa mužem od devojaštva svojega i ona pudovica, od, od oko četiri godine ne odlažaše od hrama i služaše Bogu dan i noć postom i molitvom. I ona u taj čas dođe i slavljaše gospoda i govoraše o njemu svima koji čekahu izbavljenje u Jerusalimu. I kad izvršiše sve po zakonu gospodnjemu, vratiše se u Galileju, u grad svoj Nazaret, a djete rastijaše i jačaše duhom, puneći se premudrosti i blagodat Božija, bejaše na njemu. da u ovih nekoliko posljednjih decenija nakon onog strašnog pokolja u svetskim ratovima kada je ustao narod na narod i carstvo na carstvo. Da nakon tog do tada neviđenog pokolja telesnog nastao je još veći, još strašniji pokolj, pokolj duša. I ne bismo mogli reći ni pokolj, tragedija, pa ni genocid, već možda pre holokaust, ili ako bi postojala još neka reč, još jača, strašnija, da izrazi ono što se s ljudskim rodom desilo tih posljednjih nekoliko decenija. I ne treba da nas čudi se to desilo s narodima koji Boga ne poznaju, koji nisu očišćeni u vodi krštenja i zapečaćeni blagodaću svetoga duha, svetoj tajni miropomazanja. Među upravo što se taj strašni pokolj dešava i među onima koji su poznali pravoga Boga i koji su od njega kroz sve te tajne dobili sve sile da se odupru tamnim silama zla i da kroz peć Vavilonsku izađu nepovređeni. Ali vidimo u narodima hrišćanskim pa i u našem, da taj strašni pokolj uzima sve nove i nove žrtve. Da mnogi bivaju oduvani lujama raznih učenja, da bivaju poneti raznim duhovima, rukovima koji donose neke nove ideje, nešto što naš gospod i stvoritelj nije rekao. Vidimo da bivamo pomućeni mnogim poluistinama koje nam se nude sa medija, sa udarnih termina, televizije, interneta. Da sve to, sve te strele ulaze u našu dušu i ostavljaju trag na njoj. Da mnogi napuštaju svoju veru i odlaze u nepoznate torove najamnika, razne sekte ubiraju bogate prihode od upravo ljudi koji su prizvani gospodom i koji su se tom pozivu odazvali. I ako se zapitamo otkuda to i zašto, možemo odgovor upravo pokušati da nađemo iz današnjeg praznika, sretenja, kada bismo prošli našim narodom i pitali Šta je to praznih sretenja i šta se tu dešava, zbog čega se praznuje? Vjerovatno bismo od najvećeg broja starih ljudi dobili odgovor da je to dan kada se sreću leto i zima. Od onih sredovečnih dobili bismo odgovor da je to dan kada je donet ustav, da je to dan državnosti, a od mlađih bismo dobili verovatno samo začuđen pogled i pitanje stvari zašto mi njih to pitamo. Pa i oni koji dođu u crkvu mogli bi da kažu, eto, odstojali smo dva sata, to je dosta od nas, šta više tražiš. I upravo to što mi ne poznajemo našu veru, eto, praznik sretenja, pa praznik bogojavljenja, pa praznik obrezanja, rođenja, pa vaskrsenja. Pa svaki od njih nosi silu, nosi oružje kojim se odupiremo svim napadima duhova podnebesja, koji love svaku dušu, da je uhvate i odnesu mračni tartar. Ali eto mi, pored mnoštva izvora, ostajemo žedni i pored bogate carske trpeze, ostajemo duša gladni, prazni. A videvši gladni i prazne, najavnici dolaze i nude svoju svinsku hranu, roščiće, ne bili se kako te duše nasvitile. I zaista je to velika tuga i velika žalost da našu veru koja je jedno bogatstvo poznanja i koja nas vodi do susreta sa istinitim Bogom, nas koji smo se obukli u sve oružje Božje na krštenju, da to oružje ostavljamo i onako razoružani hodimo po frontu, boreći se goloruki sa onima koji već od postanka sveta imaju strategije i planove da nas pogube i privuču sebi. Zato su nam i nepoznati neki od osnovnih termina naše vere koje, za koje su oci naši i živote položili. Pa vidimo i kada dođu na svetu tajnu krštenja, pa mnogi sapliću jezikom o reči ovaploćenje, jednosušnost. Da, teško je izgovoriti, a kamoli objasniti šta to znači. I ispovedamo da je naš Bog trojica, ali ko pitamo veliku većinu od onih koji su svetu trojicu kršteni i koji su je na krštenju ispovedili, ostali bi bez ikakvog odgovora. A pokolj duša ne prestaje, sve se više povećava. Surogati duhovnosti ponude koje nude neki prividni i lažni mir, neku sreću, boljitak. Nadiru sa svih strana, a duša koja ne poznaje svoju veru, ne poznaje svog Boga i time presjeca onaj blagodatni kabel, blagodatni struja koje dušu napajaju i daju joj snagu, daju joj svest, da može da rasudi, da razlikuje dobro od zlog. Ona brzo bila smućena i izbačena iz stroja. A evo, današnji praznik svetenja, zaista ako se malo više udubimo u njega, može nas nadahnuti velikom silom, uniti u nas veliku radost, podsjetiti nas da smo zaista besmrtni, da smo deca, ne samo stvorenja, već zaista deca besmrtnoga oca, da smo eto pozvani na susret sa njim. Da je spasenje zasijalo upravo kroz njega i nikroz koga drugog. I kada imamo čvrstu veru u to da je upravo On naš spasitelj, da nas je On iskupio prečistom krvlju svojom, nećemo se obazirati na mnoge lažne mesije i lažne spasitelje, lažne učitelje koji nam nude neke brze i lake načine da postanemo uspešni, da postanemo srećni, ali nam ne nude susret sa stvoriteljem, ne nude nam susret sa večnošću, sa besmrtnošću. A evo, starca Simeona, koji se i sam bio smutio kada je prevodeći sveto pismo pročitao da će devojka začeti i roditi sina, pa je hteo da prepravi to devojka u mlada žena, i radi te njegove smutnja i radi naše koristi i radi spasenja naravno svi u nas. Gospod mu je rekao da neće vidjeti smrti dok ne vidi njega koji je došao od upravo devojke i da se ne usudi da menja te reči. I prošli su vekovi od tada, a smrt nije dolazila na pravednog Simeona, kažu da je 365 godina čekao i onda u tom malom detetu koje je 40 dana nakon rođenja bilo doneto u hram radi očišćenja, kao što i mi danas nakon rođenja deteta na 40. dan ga dovodimo da se čitaju molitve očišćenja i majci i detetu, tako je i on došao i desio se taj neobični, čudesni susret. I eto, gospod je blagoizvoleo da udostoji Simeona tog susreta, susreta besmrtnog Boga i smrtnoga čoveka. I ispod tog pokrivača tela Simeon je prepoznao besmrtnog i neograničenog Boga i uzviknuo one reči radosti koje čitamo svakoga dana na svakoj večernjoj službi. Sad otpuštaš u miru slugu Tvoga, Gospod, jer videše oči moje spasenje Tvoje. Da, spasenje Tvoje, Gospode, jeste u ovom malom detetu, spasenje i moje i sviju naroda pod kapom nebeskom. Svetlost koja će prosvetiti sve neznabošce. Zaista, velika svetlost, svetlost koja se ne vidi telesnim očima, ali se vidi jasno očima očišćene duše, svetlost koja daruje ljudskoj prirodi preobraženje, koja joj daruje besmrtnost i svetost, koja ih čini ponovo sinovima Božijim. Svetlost koja se videla i telesnim očima na gori preobraženja, kada je gospod blagoizvoleo da pokaže i svoje božanstvo onoliko koliko ljudska priroda može da primi. Svetlost koju svakda ima u sebi, svetlost kojom najpre ozaruje anđele, serafime, heruvime, svetlost koja se prenosi i na nas ljude koji ispovedamo njega kao Boga i koji sledujemo. I eto on koji sedi na hirovimskom prestolu na nebesima, biva nošen na rukama one koja je iznad svih hirovima i serafima, na rukama presvete bogorodice, nošen u hrami, dolazi do tog susreta Boga i čoveka, Ime gospodi nas poziva da čitav taj život, čitav svoj život očekujemo taj susret, da se susretnemo sa Bogom, a pozvani smo da se ne samo jednom već svaki dan susretnemo sa Bogom. A kako? To nam govori drugo evanđelje, odnosno ono prvo koje smo pročitali, evanđelje o strašnom sudu. Naime, ova nedjelja je jedna od završnih pripremnih pred početak velikog posta. Ostala je još iduća nedjelja gdje ćemo se sećati Adamovog izgnanja iz raja i njegovog neutešnog plača i očekivanja utehe i spasenja, utehe koju je evo tek Simeon uspeo da vidi i da dočeka. A od Adama pa do Simeona generacije su čeznule za tom utekom, za susretom sa svetlošću koja će prosvetiti sve neznabošce za spasenjem koje je pripremljeno ljudskome rodu. A ove nedelje se sećamo upravo strašnog suda i kraja istorije, drugog dolaska gospoda našeg i razlučenja onih koji su činili dobro od onih koji su činili zlo. I upravo je ovdje gospod kao glavni kriterijum toga hoćemo li se naći na strani svetlosti ili na strani tame, odredio to kako smo se u ovom životu odnosili prema svome bližnjem. Da li smo gladnoga nahranili, ga napojili, da li smo bolesnoga posjetili. Dakle, kao glavni kriterijum postavio je bratoljublje. A kako i sinoć čusmo u onoj besedi Ave Justina, bratoljublje ne može biti ništa drugo do Hristoljublje. Hristoljublje jer smo pozvani da u svakom čoveku, pa i najmanjem, pa i najgrešnijem, da vidimo obraz Božiji po kome je stvoren. <clears throat> i da susret sa svakim čovekom, dakle, za nas predstavlja i susret sa samim Bogom, jer u svakom čoveku je besmrtna duša, a u samom srcu te besmrtne duše jeste blagodat Božja, naravno onima koji su zapečaćeni krštenjem, ta je blagodat jasno izražena. oci su govorili, videh brata svoga, videh Boga svoga. I ne postoji drugi način da iskažemo bratoljublje osim toga da kroz to bratoljublje pokažemo Hristoljublje. Inače će svako bratoljublje postati sujetno i razlozi za to što se žrtvujemo za druge neće biti ništa drugo do naše samoljublje. Dakle, trebamo ostvariti taj susret sa Bogom, dakle, kroz svoga bližnjeg najpre, a videći našu spremnost da se žrtvujemo za bližnjeg, odnosno za samoga Boga kroz svog bližnjeg, Gospod će nam dati blagodati i utehe i zaista vidjet ćemo spasenje koje nam je pripremio. I naravno pod time da nahranimo gladnog i napojimo žednog, ne misli se samo da napojimo one koji su telesno žedni i da nahranimo one koji su telesno gladni. Naravno i to, ali i ove mnogobrojne duše koje svakodnevno srećemo, koje su gladne reči Božje, koje su žedne voda života, koje se ističu iz usta Božiji kroz sveto evanđelje, kroz reči svetitelja. Oni koji svakodnevno prolaze tu kraj hramova, ali koji reči žive vode ne čuju. Dužni smo i njih da nahranimo, da ih napojimo, a nikako da ih prezremo i odbacimo, jer je i za njih Gospod prolio svoju krv. I svaki i njihov greh i svako njihovo odricanje jeste zabijanje po jednog klina u prečisto telo njegovo na krstu. A i naše prezrenje njih, ako odbijamo da ih nahranimo, napojimo, da ih posjetimo, da ih utešimo, i to je zabijanje klina u gospodnje telo, to ono najbolnijeg. I eto, samo je zbog toga gospod rekao da nećemo imati udjela sa njim. I zaista, Gospod nam je ostavio svoje učenje, ostavio nam je i sile i posle svog vaznesenja na nebo poslao nam duha svetoga da nas upućuje u svaku istinu. I nećemo imati izgovora ni za šta, jer dobili smo i dužni smo da to negujemo i da uzrastamo u bogopoznanju kroz upoznavanje naše vere i sticanje sile kroz svete tajne koje dobijamo u crkvi. I tako, neka bi gospod dao da ovaj pokolj duša bude sve manji da na strašnom sudu koji će doći, a na koga se ove nedelje sećamo, da možemo mi onako u smirenju, smirenju koje nam je gospod najprije preporučio da steknemo, da kažemo kada te gospode nahranismo, kada te napojismo. I da tako obradovani onom istinskom radošću, shvatimo da su sve ove druge radosti koje nam se nude u stvari otrovi i zamke da dušu našu vuku u mreže, mreže smrti, sve ono što nas odvaja od susreta sa Bogom jeste u stvari zamka koja nas vodi u večnu smrt. Ali eto, neka je slava Bogu trojici kome da bismo služili u sve vekove, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek u vekove vekova. Hristos Vaskrse! I da ispitamo sebe imali li nama te radosti koju je imao i starac Simeon, da nakon dugog čekanja kroz proces pokajanja, očekivanja ovog trenutka susreta s gospodom, da li mi u radosti možemo da uzviknemo evo videše oči moje spasenje tvoje. Jer zaista kao što je Simeon pod vidom malog deteta video spasitelja, tako i mi u ovom putiru zaista imamo svo spasenje i ne samo spasenje, već i mistično sam spasitelj je tu pod vidom hleba i vina. Zato ispitajmo sebe i ako ima u nama te radosti, smelo pristupimo. Naravno, priječešću pristupaju samo oni koji su kršteni u pravoslavnoj crkvi i koji su se, eto, trude da žive u crkvi sa crkvom, da su se bar nekad ispovedali i da dobro bi bilo da imaju blagoslov od svog ispovednika i duhovnika da pristupe. Vi koji ste se spremili, koji nameravate da se susretnete i da primite samog gospoda i spasitelja u sebe, u miru prijeđite nakon što izgovorim ovu posljednju molitvu pred sveto pričešće sretan, blagosloven današnji dan, današnji praznik sretenja. Evo mi smo se sinoć i danas malo dotakli smisla i značaja tog praznika, ali vas pozivamo eto da ko ima volju pokrenut blagodaću Božjom i ko ima vremena da večeras dođete na predavanje oca Željka Ćalića gdje će vam on to malo podrobnije razjasniti, da biste mogli da umom shvatite i da u životu ispunite ono što nam današnji praznik donosi. Os tako pozivamo od sveg srca da dođete večeras i da prisustujete predavanju koje će biti posvećeno upravo današnjem prazniku Sretenja Gospodnjeg. Također da vas pozovemo i na Svetosimeonovsku litiju. Praznik Svetog Simeona Mirotočevog je 26. februara, ali pošto tada već počinje veliki časni post, njegovo praznovanje će biti pomereno za subotu 21. februara, kada će u Podgorici biti održana velika litija do Nemanjinog grada, pa vas pozivamo sve da svi zajedno prisustvujemo liturgiji arhijerejskoj koja će se održati u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja, a zatim i litije koja će ići do Nemanjinog grada. Odavde će biti organizovan prevoz, kretnut ćemo u subotu u 7 časova ispred parkinga kod hrama Svete Petke, pa ko bude želeo da ide, bilo bi dobro da se prijavite u manastirskoj prodavnici da bi imali uvida o broju mesta i rezervacijama. Tako pa se nadamo da ćemo se skupiti u što većem broju. Dakle, u subotu u 7 časova polazi autobus. I eto, pred nama je već još malo veliki časni post, a već ove nedelje malo počinjemo da se uzdržavamo od mrsne hrane, tako da su danas mesne poklade, a iduće nedelje ne bi trebalo da se jede meso. Sreda i petak su razrešeni od posta, ali dakle bez upotrebe mesa. Također već i u bogosluženjima počinjemo polako da ulazimo u posni ritam. Već svakog dana ove nedelje počinjemo da čitamo stihire i da pojemo iz ovih knjiga koje su namenjene za korišćenje u toku velikog posta, posnog trioda, a u sredu i petak već počinjemo sa čitanjem one nama već, nadam se, dobro poznate velikopostne molitve svetog Jefrema Sirina i sa činjenjem velikih poklona koje ćemo u toku velikog posta dosta često i u velikom broju praviti. Tako dakle već utorak večer i u sredu ujutru, kao i u četvrtak veče i petak ujutru, krenut će sa činjenjem velikih poklona i sa, sa molitvom svetog Jefrema Sirina. Već znamo da prva četiri dana velikog posta čitamo veliki pokajni kanon svetog Andreja Kričkog koji je tu da nas što više uvede u duh pokajanja i koji nam uzimajući one događaje iz starog i novog zaveta predlaže da se što više pogruzimo u pokajnički duh i da što spremnije uđemo u veliki post kako bismo što spremniji dočekali i praznik svetloga Hristovoga vaskrsenja. Jer kao što je Adam izagnan iz raja, sedeo van njega i plakao, tako i mi 40 dana toku velikog posta kao izgranici iz raja pokajnički vapijemo gospodu da vaskrsne i da nas oslobodi, da nas ponovo uvede u izgubljeni raj. Tako vas pozivamo da što više učestvujete u bogosluženjima naše crkve i da iz njih stičete silu i da vaš razum i volju i osjećanja usklađujete sa razumom, voljom i osjećanjima crkve, jer samo je to ispravan i siguran put koji vodi u život večer. Još jedan put nikom je sretan i blagosloven praznik. Hristos Vaskrse. Vajstinu Vaskrse. Slava ti Bože, slava ti Bože, slava ti Bože.